bladzijde 20, Psalm 149. Halleluja. Shir ladonai, shir chadash, תהילתו בקהל חסידים, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו ומקם, יהללו שמו ומחול בתופך כינור, יזמרו לו, יזמרו לו, יהללו שמו ומחול בתופך כינור, יזמרו לו, יזמרו לו. כי רוצה אדוני בעמו, יפאר ענבים בישועה, יעזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם, יעללו שמו ומחול בתופך חינור, יזמרו לו, יזמרו לו, יעללו שמו ומחול בתופך חינור, יזמרו לו לא יזמרו לו. רוממות אל בקרונם וחרב פיפיות בידם, לעשות נקמה בגויים תוכחות בלומים, לאסור מלכיהם, מזיקים ונכבדיהם, בחבלי בצל לעשות בהם. משפט כתוב הדר הוא לכל חסידיו. הללויה.